Josefine Caroline Lang esti germana componistino nascita in Muncheno. Si estis filino de la Munchena capelmaestro, la violonisto Theobald Lang, cae la opercantisto Regina Hitzelberger. De frua agio, la patrino instruis pianon al Josefine, Tiel evidentigis la granda potentialo de la clindiarra Iosefine. Danke al sia avo, si havis instruistoin kia la componistoin Felix Mendelssohn kai Ferdinand Hiller, qui profundo instruis sin primusic teorio. Si faris sian debut concerton iel la agio de TEC-1 cae la unuan componajon si vercis du iarin poste. Jam en la agio de Dexes, Josefine Lang publicigis du collectoin de cantoi. Mendelssohn instigis Josefine studi en Berlino, sed sia patro malpermesis tion. En Alpa, Sanuleio, si rencontis Christian Reinhold Kostlin, advocato, universitata professoro cae poeto. Ili enamigis, cae dividis felician gees zetson cun ses infanoi. Si musicigis la poesion de sia elzo, «Ciu mi foie pensas privi? Gi estas pasia am declaro, cun la ferma linio, ami vin estas mia celo. Tia Derk, nederlanda music journalisto scribas pri gi. La canto comencijas suffice melancolia cae pripensema, sed brulantai emozioi mugias sub la declamita texto. Lang proponas maestran prescribon priamo, quiu faire reta sub la jauto, cae foie liberigas en graciae cielei esplodoi de la solisto. La piano sequas quiel ombro la voce in linioin, quiu fermas la canton sub la tonico, con la sama serenezzo con quiu gi comencigis. Ciam la etzo forpasis, Josefine revenis al instruado pro necesso subteni sian infanoin. Dum tiu tempo, si revisis siain lastain verboin same ciel la cantoin componitain dun sia iunezzo. Post quelcai finanzai malsuccessoi, cae mal successai provoi de Josefine publicigi sian musicon, Clara Schumann organisis beneficam concerton de la musico de Lang cun si mem kiel pianisto. Cae Ferdinand Hiller scribis biografian eseon pisci en 1877 por sendi al eglonistoi. Baldau Josefine Lang igis conata canvergistino suffice successa por havi sian laboron publicigita. Felix Mendelssohn scribis en letero Si havas donon por cantvercado cae cantado exacte quiel mi havas. Gi estas versaine la plei perfecta musica plesuro cion oni donis al mi gis nun. Fanny Hensel Mendelssohn estis same cortuscita de sia talento. Mi shatas sian cantoin tiel multe che mi ludas ilin cae ludas ilin de nove. Mi ne povas lasi ilin. Robert Schumann publicigis canton de Josefine la nova musica revuo jam en 1838. Dun sia vivo dauro, Josefine Lang publicigis pli ol quardec vergoin, sed componis pli ol trisen, pli ol duono el quiui, neniam estis publicigitai. Si vercis prescau exclusive lidoin, ofte cun temoi de amo cae naturo. Lang ancau componis vercoin por piano cae violono, inclusive pianosonaton, cun deviga violona compano, nomita sonata avec violon, cae aliam pezzon cun deviga violon parto ne ciui componajoi de lang estis secularei. Si ancau vertis quelcain sanctain corusain componajoin, ciel exemple Siris cae Ave Maria. Tia Derx dau recomendas che por la poema de Goethe, pli conata ciel Minios Clage, La propono de Lang estas pli excita ol multa y alia y granda versioi. Contra la malgioio de Schubert, la passivetso de Schumann, ca la supremita malespero de Wolf, Lang metas la manglonga in ecrioin e crio de la mesotoprano. Ci pa in vorto in in en dinamico quiu subite changes inter piano cae fortissimo. Nun ien virino quiu oftine resistas sian sorton.